qirq to'qqizinchi o'gdilmish o'dg'irmishqa ovom xalq bilan qandoq munosabatda bo'lish kerakligini aytidi ovom xalqning huy payli tamoman boshqacha bo'ladi bilimi aql parositi huy payliga yarasha bo'ladi ovom xalq urf odatga rioya qilmaydi munosabatda adab qoidini bilmaydi va lekin bularsiz hech qandoq ish bitmaydi tiling bilan yaxshi so'z qilg'in lekin ular bilan do'st bo'lma avomning qilganlarining hammasi qop qora bo'ladi san o'zingni qora qilma o'zingni aya avom xalq bosh boshdoq harakati o'rikkak bo'ladi qilgan hamma ishimi o'rikkaklachi bo'ladi yeyishni biladi qo'sqi to'ysili bo'ladi ularning goldan boshqa qayg'usi yo'q avom xalqning huy paylini sinab so'zlagan yo'lovchi kishi nima deydi angla avomning hamma qayg'usi qo'soq uchundir xalqning hamma ovorchiligi gol uchundir gol uchun nurg'un xalq o'lgan ular qora yer tegida o'smanlik o'ti ichida ko'yib yotmoqda avomning qo'sqi to'ysa tili uzraydi besib qattiq boshqurmasa erkinlikka intiladi ay qarindosh ulog'ima aralashqin ulog'i yemek ichmak osh taom berib tur tiling bilan yumshoq so'zla nima so'risi ba bagan oladi uning foydasini ko'radi ko'p so'zlama savrchan bo'l tilingga hezi bo'l ko'p so'zlangan so'zning inovati oz bo'ladi tilini ching tutgan o'zini besib olgan bilimli kishi nima deydi angla hamma so'zni so'z deb tilingdan chiqama kerakligini bilib o'ylanib ehtiyot bilan so'zla aql farosatliklarni ko'rdimki ular oz so'zladi shundoqdimi ko'p so'zladim deb yillar bo'yi pushaymon qildi